الحمد لله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد wapenzi كفة إسلام بعد baada حميد الله تبارك وتعالى wa kumswalia bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Bado twaendelea kueleza misingi na aqida ya ahli sunnati wal jamaa. Miongoni mwa aqida za ahli sunnati wal jamaa wanasema wanaozuoni wakadhalika yu'minuna bikulli kitabin anzala Allah anzalahu Allah na vile vile wanaamini kwa kila kitabu alichokiteremsha Allah tabaraka wa taala kila kitabu alichokiteremsha Allah subhanahu wa ta'ala hum yu'minuna wao wanaamini walimanu bilkutub ni kule kusadikisha Imani ya hivi vitabu alivyoviteremsha Allah ni kule kusadikisha zile habari ambazo zilizomo ndani ya vile vitabu. Ikiwa kuna habari zinazoelezea akhera, kuna habari zinazoelezea watu waliopita, kuna habari zinazoelezea mambo yatakayokuja. Yote hayo lazima uwe amini ikiwa yamo ndani ya hivyo vitabu walimanu بكتب الله عز وجل ala anbiyaihi alayhi عليهم الصلاة rukunun min arkani iman wa aslun min usuli imani ya kuamini hizi vitabu alizoziteremsha Allah tabaraka wa taala ni nguzo miongoni mwa nguzo za imani na ni ile misingi ya imani fala yasihu islamu abdin wala yathbutu imanuhu hatta yu'mina al-iman al-jazima الإيمان الجازم أن هذه الكتب نزلت من 'azza wa jalla wa anna الله takallama biha haqiqatan على ما يليق بجلاله وعظمته haiswihi imani ya nja yoyote wala haithubuti imani yake mpaka aamini imani ile ya kisawasawa hizi vitabu alizoviteremsha Allah tabaraka wa taala na aamini ya kwamba Allah tabaraka wa taala takallama biha haqiqa yale yaliyomo ndani ya vitabu hivyo Allah amezungumza hakikata kwa uhakika yeye peke yake na yeye mwenyewe ndiye ameyazungumza hayo maneno yaliyomo ndani ya vitabu vyake kuzungumza kunakoambatana na utukufu wake wa anna ma fi hadhihi alkutub min wahyi llahi liambiyaihi haqqun la mariyatan fihi na kwamba yale yaliyomo ndani ya hivi vitabu ni wahi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa minabii wake kwa mitume wake ni ya kweli wala hakuna shaka ndani yake Allah tabaraka wa Ta'ala aamrisha waumini waamini vitabu hivi akisema qulu amanna billahi wama unzila ilaina وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون سيما آمنا بالله تممؤمن الله تبارك وتعالى وما أنزل إلينا نيالي يلترمس yaliyoteremshwa umati Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwetu tumeteremshwa nini alquranu wasunna qurani na nini na sunna ha, hivyo vita hizo mbili qurani na sunna lazima tuziamini zote wama unzila ila ibrahim na yale yaliyoteremshwa kwa nani kwa ibrahim wa ismail na ismail wa ishaq na ishaq wa yaqub walasbar wama utiya Musa wa Isa na yale aliyopatiwa nani Musa na Isa yote haya tunayaamini Musa alipatiwa kitabu Isa akapatiwa nini kitabu na Ibrahima vile vile na Ismail mitume wote wa Allah tabaraka wa taala Allah aliwapatia vitabu kwa hiyo semeni kwamba tunaamini haya yote yaliyoteremshwa na Mwenyezi Mungu kwa hawa mitume wake Sheikh Saadi rahimahullahu ta'ala katika hii aya anasema fihi al iman bi jami'i al-kutubi al-munazzala ala jami'i al-anbiya kwamba katika hii aya kuna wajibu wa kuamini vitabu vyote ambavyo vimeteremka kutoka kwa Allah tabaraka wa taala kuja kwa mitume wake na vile vile Sheikh ulislam bin Taymiyyah rahimahullah anasema وقد naqala Sheikh ulislam bin Taymiyyah ijma' almuslimin amenukulu yani mkusanyiko wa waislamu wote aha ala wujubi aliman bil kutub al-munazzala juu ya uwajibu wa kuamini vitabu vyote alivyoviteremsha Allah tabaraka wa taala الكتب المنزله من عند الله كثيرا لا يعلم عددها الا الله vitabu vilivyoteremka kutoka kwa Allah ni vingi sana hakuna ajuaye idadi ya vitabu hivyo isipokuwa nani Allah jalla jalalu kama vile anavyosema laqad arsalna rusulana bil bayinat tumetuma mitume wetu kwa bayinat mu'jizat mtume alikuwa mu'jizat mingi ya kuonyesha ule ukweli wa utume wao wa anzalna ma'ahumul kitab Allah anasema tukateremsha pamoja na wao vitabu wal mizan liyaquma an-nasu bil qist kwa hiyo hapa inaonyesha kwamba kila mtume aliyetumilizwa na Allah tabaraka wa taala Allah alimpatia kitabu ni mitume mingapi ambao Allah aliwatumiliza katika huu ulimwengu pia idadi ya mitume maulama wanasema ni nyingi sana wala haijulikani isipokuwa Allah tabaraka wa taala yeye mwenyewe ndiye anayejua وقد ذكر الله بعضها في القرآن Allah ametaja baadhi ya hivi vitabu katika nini katika Qur'an kama vile at-Taurat ambayo alipatiwa Nabii Allah Musa alayhi salam al-injil ambayo alipatiwa Isa alayhi salam wazabur na zabur ambayo alipatiwa nabii Allah Daud alayhi salam wa suhfi Ibrahima wa Musa na zile nyaraka alizopewa Ibrahim na akapatiwa Musa wal Qur'an na hii Qur'ani ambayo tuko nayo leo hivi ni baadhi ya vitabu ambavyo Allah amevitaja ndani ya Qur'an uh, al-Karim wa anna hunaka kutubun ukhra na vile vile kuna vitabu vingine ambavyo sisi hatuvijui Allah aliziteremsha kwa watu wa ulimwengu huu kwa kuna vitabu vingi ambavyo Allah tabaraka wa taala ameviteremsha kwa kwa mitume wake nu'min bi anna alqur'ana huwa afdalu hadhihi alkutub na tunaamini kwamba Qur'an ndio kitabu kilicho bora zaidi katika hivi vitabu vyote ambavyo Allah tabaraka wa taala ameviteremsha kwa, kwa mitume wake wa muhaiminan alaiha Qur'an ndio ilikuja kutawala vitabu vyote vile ambavyo alivyoviteremsha Allah subhanahu wa ta'ala. Qur'an imekuja kusadikisha na kueleza kwamba vitabu vilivyoteremka kabla ya Qur'an ni vitabu vya kweli na vinatoka kwa nani? Kwa Allah Jalla wa Ala. Na pia historia ya vitabu vyote hivyo utaipata katika nini? Katika Qur'an Al-Karim. Kwa hiyo Qur'an imetawala vitabu vyote na imekuja kuelezea ya kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala aliteremsha vitabu wa nu'min bi anna alqur'ana mahfudh min at-taghyir wa at-tahrif kama Qur'ani imehifadhika na kuwekwa wekwa mikono ya watu kubadilishwa Qur'ani ni ile ile tangia iteremke kutoka kwa Allah tabaraka wa taala kuja kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hii hii tunayoiona leo na tunaisoma leo ndiyo hiyo hiyo iliteremka kwa nani? Kwa Allah tabaraka wa taala haijabadilishwa chochote kuna wale ambao wanaitakidi kwamba Qur'ani imewekwa mkono huko na waliweka mkono kina Saidna Abu Bakar kina Saidna Umar kwa sababu wao walikusanya Qur'an hawa ni mashia shia wanaamini hivyo ya kwamba kuna aya zimetolewa ambazo zilikuwa zinathibitisha utume wa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu kwa hiyo haya ni mambo ambayo yapo katika ulimwengu. Unaweza kuyasikia ya kwamba kuna aya ambazo zimetolewa huko zilikuwa zinazungumzia kuhusiana na fadhila za Ali na ahlu baiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam wasema katika aya moja ambayo imefutwa ndani ya Qur'an alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak waja'alna aliyan sihrak hii aya wasema imefutwa ya kwamba Allah tabaraka wa taala akamfanya Ali kuwa ni sihiri mkwe wa mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hiyo hayo ni madai yao ya uongo ambayo hayana uhakika sisi tuamini ya kwamba hii Qur'ani imekuwa ndio ile ile aliyoteremshiwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na usipoamini hivyo utaingia katika ukafiri kwa sababu Allah amesema inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun sisi tumeiteremsha hii Qur'an na sisi ndiyo tunachukua jukumu la kuihifadhi hii Qur'an vitabu vilivyopita alivyoviteremsha Allah tabaraka wa taala sisi tunaamini ile asili yake vile vilivyoteremka kutoka kwa Allah tabaraka wa taala ile asili lakini hizi ambazo zinadaiwa leo hii zimebadilishwa hizo sisi hatuamini kwamba zimetoka kwa Allah tabaraka wa taala tuamini ile Taurat original iliyotoka kwa Allah na Injil na Zabur hizo tunaziamini kwamba zimetoka kwa Allah tabaraka wa taala lakini hizi ambazo wanazodai ya kwamba eh, mtume e, eh, eh, Luth alayhi salam alizini na watoto wake. Kuna aya katika Bible inasema namna hiyo, alikunywa pombe akalewa, kisha alivolewa akaenda kuzini na nani na watoto wake. Je, inawezekana kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kama huyu kufanya mambo kama haya? Japo katika Bible yamejaa tezi, lakini je, hii ndio Bible ambayo tutakayoiamini sisi Waislamu? la tuamini ile ambayo ilikuja nzuri na asili kutoka kwa Allah tabaraka wa, wa taala eh, ndugu zangu wa Islam imani ya kuamini vitabu ni jambo la lazima kwa muislamu na sisi kama ahli sunnati wal jamaa tunaamini vitabu vyote vilivyoteremka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa haya machache Allah tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin